sinubageng panglingga murda rawujeng andika bapa penembaning saka lima bapa begawan durna sesemban kula ing saka lima penemban Oh, ah kancak mleguduk swalu gembel sumarante sumarante hawela hawela nun inggih nggih sampun kula tampi asung mambagenipun maduka anak prabu ing ngamarta anak prabu darma kusuma akarya bombong raos sing manahipun ingkang bapa ing saka lima Namung kepareng kula ngaturaken budi astawanipun ing bapa Kewala kunjuk ngersa paduka anak Prabu ing Amarta Ngger kula nonton. Kula pun dicundhaka panglingga murda. Amawahono kabagyaning gesang kula mboten langkung kasekecakno anggen jengan dika lenggah bapa penemban. Bapa penembaning saka lima bapa begawan Durna. Oh, inggih inggih. Sampun mboten kirang prayogi piswanipun ingkang bapa ing saka lima dinten sak mangke menika wonten Praja Ngamarta Ngger kula nonton. durno bapakku aku ngaturake sembahku katuro durno bapakku ing soko limo lenggah ana ing projeng ngamarto durno bapakku oh rekudara anak anu nganindita bocah mursid Isa miku aduh mendemdul karo wong tuwa aja mung ana ing pangucap nang kababar dadi pakarti. Werkudara, iya iya. Ndak tampa kowe ngabekti karo wong tuwa ora liwat pangestu ning Wong tuwa wae tampan ana ya Bratasena. Yo tak gegem dadiake jimat. Mewahono kabagyane uripku lan kasantosaning lahir batinku ora liwat prayuga nunggon mulenggah. Oh iya, iya. Kaya wis ora kurang kepenak praptane bapakmu ana ing negara Ngamarta dina samengko iki Werkudara. Bapak menemban Nadyan kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk bapak menemban Durna sesembahan kula. Bapak begawan ing Soko Janaka tak tampa kowe ngabekti karo wong tuwa. Ora liwat pengestu ning bapak wae tampa ana ya Janaka kabundi nggo jimat. Daya Dayanana ing kasantosan bapa menemban. Mugi kasekecakmu anggen jengan dika lenggah bapa menemban duna. Oh iya, iya. Wis ora kurang kepenak praptaning bapakmu ana ing negara Ngamarta dina samengko. Bapa penemban kula ngaturaken sembah pambekti kula kunjuk. Bapa penemban kula ngaturaken sembah pambekti kula kunjuk penemban. Oh. Nek kula sedewa bocah kembar Kowe ngabekti karo wong tuwa tak tampa ya, Ngger. Pengestune wong tuwa wae, saka lima tampan ana, nek kula sedewa, kula pun dinggo jimat, dayana ning kasantosan, iki kula pun dinggo jimat. Dayana ning kasantosan bapa penemban. Mboten langkung kan sekecakno anggen jengan dikala enggak. Oh, iya iya wis ora kurang kepenak nek kula sedewa. Praptaning wong tuamu ning negara Ngamarta dina samengko iki, Ngger, pinten tangsen. Bapa Menemban, saestu akarya gugup gagap guragapan raos ing manahipun ingkang putra ing amartapun puntadewa dene rawuh paduka ingkang boten cecala ingkang saderengipun upami alit utusan cantrik saka lima paring nguning ngobili rikalanggan mangke paduka badhe kepareng rawuh wonten ing praja ngamarta saestu kula nedhiang rakit rata kencana kinarya amethuk paduka bapa penembaning saka lima saha nyawisaken hermawar kinarya miji yampian paduka bapa penembaning saka lima kacena tandha bektinipun ingkang putra-putra paduka Pandhawa tumraping sesepuh inggih bapa guru kula bapa penembaning saka lima bapa Durna ah gandak blaguduk swalo gembol sumarante sumarante ger Nada nembe kawios wonten ing pangandikan kemawon persasat sampun tumplak punjen sinundul puyuh. Persasat kadidene kejugurkan Gunung Sari kelepaning samudra Madura sing manahipun ingkang bapa ing Sukalima ngawuningane sabda pangandika paduka mekaten menika kala wau kacehna katondha bilih nadyan sampun sawetawis anak-anak kula para Pandhawa menika mboten nate sowan wonten Sukalima nanging mboten ngicalaken anggenipun panjenengan nalika alit kula mentah, wonten ing Sukalima nggih matur nuwun matur nuwun sangat handa dosakan bobo raus yang mana pun ingin bobo yang suka lima namun semantena Tau-tau pacara kaprajane kemekaten menika kala wau mboten sak terpipun menawi kabisungsung akan dhateng ing bapa ing suka lima. Krana menapa, Nger? Pendak-pendak kula sowan dhateng negari Ngamarta menika pangraos kula kula menika tilik dhateng anak putu kula wonten ing mriki. Kados pundi kawontenanipun, kados pundi kahananipun menika dados tanggal jawabipun ingkang bapa ing suka lima. Syukur dene pendhawa tansah Yuwana Basuki manggih raharjo niskala durga mendhak kala sirna menika ndadosaken suka marwata suta raos sing manehipun ing bapa ing suka lima inggih bapa menemban ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan mekaten menika kula awu inggih krana kahayoman dhateng pangestu maduka bapa penembaning suka lima penemban oh inggih inggih matur nuwun nggih matur nuwun wonten ingkang saklajengipun menawi kepareng kawet daring kathah tumunten kababarna menapa wigatosipun nanging menawi wadita mraping para kadang kula kanthi manjing salebeting kedaton pepanggihan catur nitra kelawan ingkang putra ing amarta pun dharma kusuma bapa penemban bapa penembaning soko lima oh sampun dipun keparengaken matur nggih inggih kula sumanggaaken matur sembah nuwun matur sembah nuwun ngambali atur ingkang sekawit bilih sowan kula menika ingkang langkung kuwi gatos inggih menika tuwi dhateng karharjanipun anak-anak kula para Pandhawa dene dungkap angka kalih kula badhe munjuk atur ngersa paduka anak Prabu ing Ngamarta anak Prabu Darma Kusuma nanging menika parenga paduka paring palilah ingkang bapa radi mingsep anggen kula badhe ngabiyantara supados radi cetha anggen paduka badhe anampi dhateng aturipun ingkang bapa ing saka lima menika nggih kula sumanggaken purbawasis wonten asta paduka bapa prembaning suka lima premban long-long rambyang ninggang diyo Riwang Chandra kata wengah somo ing dias katuritan limut kapiataning ro 어찌든 알아 멍들이 야마 나오 Kekuwenging bang wisesa so. ngertosipun ngaten nggih, Nger. Anggen kula keroyo-royo kedarang-darang prapta wonten negari Ngamarta menika kados ingkang sampun lataraken tuwi dhateng rajanipun anak-anak kula para Pandhawa dene dungkap ingkang angka kalih menika ingkang langkung wigatos. Sejatosipun sawanipun ingkang bapa menika mboten saking pikajengan kula piyambak namung kula menika dapur dipun utus dening anak Prabu Duryudana. Koko Prabu Ngastina utusan bapa Premban Sukalima. mengkusu raos ingkang kados pundi bapa penembahan. Nah, menika ngaten. Ngembet kalian putra Ngastina inggih menika pun wayah Lesmana Mandra Kumara. Mboten dangu setunggal wulan ing kepengkerem nika. Lesmana menika kados dene tiyang Bambung. Kaya wong Bambung jebul pinanggipun piyambakipun menika gandrung turut ngelurung kapan dok bedoreng katresnan tersenan Mboten sakit kejawi namung putri saking pertapan Cakrawala atmajanipun Begawan Dewa Kartika wangi Dewi Kencana resmi. Lah, mangka Lesmana menika sampun wong salwangsa nggayuh putri menika mboten nate kelampahan. Lesmana menika gantung kalian wong wadon menika ora tau kelakon piyambakipun Rabi menika dereng nate kelampahan. Mila dinten sak mangke utusan dhateng Bapak Ing Sukalimas padha suwan wonten negari Ngamarta ingkang wigatosipun namung badhe nyuwun ngampil anak kula panengah Pandhawa inggih menika pun Arjuna inggih pun Janaka. Sababipun menapa teko koko Prabu badhe nyuwun ngampil kadang kula pun Janaka. Lho, Janaka menika wong bagus-baguse sak jagat menika Janaka. pendak-pendak gayo putri mesti kelakon, pendak-pendak gayo wong wedok mesti kelakon. menika janaka sampun malih kok titaswanta nadyan kondangipun kalokanipun nadyan kula dereng sumur piyambak widodari kayangan menika sedaya sampun dados tilasipun janaka inggih tegesipun sedaya sampun dados nate dados garwanipun anak kula pun janaka menika katondo bilih janaka menika pitataning jalma unusaning titah mantasaning para menungsa menika anak kula janaka mila Menapa ta sababipun nyuwun ngampil dateng pun Janaka supados Janaka nglamaraken pun kencana resmi wonten ing pertapan Cakrawala supados saged dipun dhawuhaken kan pun Lesmana Mandra Kumara. oh, mesaken dateng putu kula nggengger. Lesmana menika kok aja kok gayuh putri piyambakipun menika gayuh kanugrahan wae ora tau klakon. Gayuh putri ora tau klakon. Gayuh pergiwa kalah karo Gatotkaca, pergiwati kalah karo Pancawala. Gayung Prontawati putri angkat Dwarawati kemawon kalah kalih Petruk. Lho capi. Ing ngatasipun Wonoswana menika putra Nalindra kok kalah karo Panakawan derajate mung batur mung gedibal. Menika tegesipun Lesmana menika mboten titah ingkang mboten kedunungan katrima gesangipun nanging kedunungan sebel sial. Inggih. Nate lho Lesmana menika seneng kali bakul baksoe ora kelakon. Niku Lesmana, Ger. Lesmana. mongko nggih mboten pati apik bakule bakso niku ning Lesmana niku nekat nyatane ya ora kakon. Lho, menika dados contoh nadan semana menika anak Nalendra ning boten tahu duwe kanugrahan ora bejo uripe kenggonan urip sing sebel sial. Mila sampun ngantos sak mangke menika Lesmana gagal malih anggenipun jawab. Sak mangke anak kula Janaka badhe kula kanthi wonten negari Ngastina, ngombyongi temanten kakung saking negari Ngastina nggih menika wayah kula Lesmana Mandra Ger. namung sedaya kula pasrahaken dhateng Arjuna. Jer menika perkawisipun kadang kula panengah bapa menemban miluk klaturing dangu piyambak. Oh ngaten, inggih. Janaka, kula wonten dawuh bapa. Kabeh wis tak kandhakake sarta tak aturake marang anak Prabu Darma Kusuma. Ora susah. Bapakmu saka lima baleni apa sing dadi rembuku, kowe wis krungu dhewe ta Janaka? inggih, sampun. Bantu karo anakmu Lesmana Mandra Kumara. Lesmana kuwi dudu sapa-sapa? Nadan Lesmana Mandraku maraku ya anake putrane Yayi pra, anak Prabu Duryudana. Ning kowe kuwi lak sedulure anak Prabu Duryudana, mula kae dudu wong ngesop wong liya kae anakmu dhewe. Bantunen anakmu ya Janaka. Nunggi. Menawi kersanipun bapa kados mekaten kula kantun nderek. Oh, kowe gelem? Nunggi saestu purun. Haah, haah. Ning wanti-wanti welingku ya. Kepareng bapa badhe weling menapa? Nek wis ketemu kencana resmi, nek wis para rupane kencana resmi aja tok pek dhewe ya Janaka. Kowe ngerti nek kowe iki mung rabeke karo Semana Mandrakumara. Aja tok pek dhewe. Mboten. Ning arep kaya ngapa arep kowe emoh. Sing jeneng wong wedok ki nek wis weruh rupamu ki terus kepencut biasane. Mula kowe anu raimu dorek-orek ya, Sik. Inggih ngestakaken dawuh. Menapa ndianipun bapa menemban badhe kula estokaken. Tenan ya, aja tok pek dhewe ya. Mboten. Nek kencan resmi seneng karo kowe, kowe omonga. Nek kowe ora seneng ngono ya. Inggih ngestakaken dawuh. kula sakah bapa kowe gelem ger kula sakah oh matur nuwun matur nuwun matur nuwun gawe bombengat penggalin Bapakmu ming saka lima kusik durna bapakku werku dor arek omong apa Lila nono aku tak omong karo wadiku lanang janoko. Heeh, mm kowe arep kowe arep omong apa karo wadimu gage? Kowe matura karo bapakmu saka lima. Janoko, lonten dawuh. Aja kesusu saguh. jagonmu ngrabek ki Lesmana Mandra Kumara. Wah, saka petunganmu sing tok bilani iki dudu wong sekeng, sing tok labuhi dudu wong mlarat, sing tok labuhi dudu wong ora duwe lan wong ora sembodo. Nanging sing mbok labuhi kuwi anak ratu. Gumunku ing atase Lesmana kuwi anak ratu sugih. Monggo jagat iki ora ana sing ngembari sugih Kakang Duryudana ping arep ngrabekke karo anake kok dadak nyambat mrono-mrono. apa sedulure wis do picak apa sedulure wis do lempoh yen kowe nglabuhi lesmana kowe padha karo nguyai segoro mergo lesmana kuwi anak ratu kejaba yen kowe nglabuhi wong sing ora duwe nglabuhi wong sing sekeng apa sing tok lakoni bakal cinatet dening panguwasaning dewa yen kowe nglabuhi wong duwe mung mergo kowe mersakake witegese wong mau marayu ora gelem budidaya wong mau ora marahi keset, ora gelem ngasah pikir. Wah, nek cara aku aja mbok lakoni tinimbang kowe engko wirang. Berku Durna bapakku piye? Kok dadi kowe ndek omong kaya ngono kuwi dasarmu apa? Dasarku mergo Duryudana kuwi wong duwe, dasare ratu kena ngopo ngrabekke anak kok dadak sambat mrono-mrono. Ora perkara sambat perkara Brana Picis Probaya, nang iki sambat perkara supaya Lesmana iso kelakon dawuh karo Dewi Kencana Resmi. Mong njaluk tulung Janaka. Wah, wong arep ora bek anak kok dadak dilamarke wong liya. Ya yen tresnane karo Lesmana mengko tenan, yen nganti mangro karo Janaka. Mula Janaka tak aja nganti tresna karo Kencana Resmi. Sing jeneng tresna ora iso ditampik, ora iso diduwa, ora iso dikarepke. Teko karepe dhewe ana ing ati. kuwi tuwuhing jiwa sing suci. Mula Kang Sangga kuwi aja nganti mengko kewirangan adiku lanang. Tak kon mikir dhisik. Tak kon metung dhisik. Saya aku tak takon karo kowe Janaka. Inggih. Kados pundi Kakang Mas? Upama eneng maling diuyak terus malinge sambat karo kowe njaluk tulung, apa ya arep tulungi? Apa ya arep tulungi maling mau? Yen kowe nulungi maing maling mau tegese kowe nulungi wong dosa, nulungi wong luput. mula itungan perkara iki bat tulung tinulung kuwi ana petungane aja waton nulungi sak pinakmu dhewe Werkudara nek ngono kowe nganggap aku maling ngono apa Kok sengak omonganmu Ah aku ki bapakmu kok kowe njur ngembake upama ana maling terus njaluk tulung karo kowe njur anggep mudurna rene iki nyenyolong ngono apa piye Aku ra ngembake durna bapakku maling ning aku nyontoni upama ana maling tembung upama mau rungokno dhisik aja sak pinake dhewe. Mula Kang Sangga kuwi janaka sadurunge mbok sakuwi petungen dhisik. Petungen tinimbangane kowe engko wirang, nek kowe engko wirang sing wirang dudu ming kowe tok. Nanging aku mbarep kembar melu wirang mergo saka pokal gawemu sing tanpa petung mau. Werku dara. Durna bapakku piye? Wis meneng, meneng luwe apik. Diem. Ya. Tenang, tenang. Silent. Silent Gull. Wah, kuwi silet. Heeh. Mm silet iki mesti sigar. Kowe ora usah ngomong warna-warna ya, Werkudara. Butuhe kowe meneng, sing tak jaluki tulung kuwi Janaka, dudu kowe. Mula kowe ora usah melu-melu perkara iki. Ngono? Ora usah melu-melu perkara iki. Iki tak tanggunge lan Janaka ingkang sagu nanggung. Nek ana apa-apane, Mengko kowe ora bakal kewirangan Janaka. Wis to, kowe percaya karo bapakmu. Apa durung tau ngapusi karo kowe Janaka? Ratune Ratu Tama. Pati patelino we Pranayaka tiasra arjo panekare becik-becik parandene tan dadi taliase kala bendu malah bangkit mangkinan dotro rupi tokang reribeti oh, sidemat dening pasewakan. Nalika semanten sami midhangetaken pangandhanipun Brahmana ing Soka 5 Begawan Durna. Kadhan uta ing Amarta Prabu Darma Kusuma mung kendelan kemawon Yayah Pratima Kencana Pratima tegese golek kencana Mas. Sumara cayane nata agung ing Amarta Prabu Darma Kusuma nganti kaya golek kencana nglenggahi kanyut pinangka wardu. kanut ujarwa gantin wardu jarwa kecok nang durung abangi durung manding dasaring pertolo kasaru geger jobo piak ngarso tangping budi koseban leponamu. apa to kang dadi tarunani ora ana macan metu saka karangke gajah medhot saka wanti lan kejawi namung sowanipun atmajanipun pandhawa atmajanipun raden arjuna nenggih satring dresila geni bambang wisanggeni ingkang kadelaken satring randu gumbala putra jadi bambang antasena Biak kang samya sumiwa minggah wonten ing datloya karya cingak kang samya mulat mangro bae wala kala kanca biak biak ana daya minggir dalu dalan dalu dalan dalu dalan Dimas Arjuna wonten dawuh Ora pati nduga mana ingkang sowan kaya atmajamu anakku ndrep sila geni kelawan anakku ngrandu gumbala yayi kula malah kaget kawa prabu dene wisanggene kalanggan sak mangke sowan wonten praja ngamarta mugi katimbalana menapa wigatosipun ingkang putra menika iya ya yayi Moro coba tak timbalane ya Dimas Koko Prabu kula sumanggaaken. wisang geni anak lanangane ndeta bocah mursid iso mikul dur mendem jero karo wong tuwa aja mung kandhek ana ing pangucap kababaro dadi pakarti ya nggir padha kanthir harjo sak pratamu kulub bocah bagus wisanggeni antuk pamujine Siwa punta dewa negara ngamarta slamet tekaku niring sambikala aku ngaturke sembahku katur ya wa iya ya nggir ndak tampa ora liwat pangestu ning wakmu wae tampan ana kulub tak pundi ndadekake jimat Antasena Padarjo sak praptamu yungkir Selamat Pak De Nering sambi kala sowanku aku ngaturke sembahku katur ya Pak De Punta Iya yungkir ndak tampa pangestuning wong tuwa tampanana Antasena ya ndak gegem ndadekake jimat Wah Bisa geni Padarjo sak praptamu Bapak Njodipati selamat tekaku aku tengah tengah tur kis pembahku katur ya Bapak Njodipati. Yo. Pangestu ne bapakmu tanpa nono. Ndak gegem dadiake jimat. Cah kucluk padha selamat. Wah, cah kucluk padha selamat. Kakang Antasena dibagekke ro sing wong tuwa kok meneng wae ben. Aku jane ra seneng nek diundang kucluk ya aku ra seneng. Nek pancen ra seneng duwe anak Antasena, Ha piye carane kok njur aku diundang kocluk nek Gatut Kaca? Anakku kungkir Gatut Kaca. Ana kungkir Anturja nek ketemu aku cah kocluk. Mbok biyen bayi didake wis, Pak. Mati malah atiku ora keloro-loro. Aku tak takon karo kowe. Takono, waton iso tak jawab. Kowe ra iso ndodhok, ra iso basa. nek ora kucluk piye lho iki jeneng menekke awakmu dhewe lho iki saiki tak takon upama werkudara kuwi ora iso ndodhok ora iso basa nek duwe anak mestine ora iso ndodhok ora iso basa nek sampeyan gelem menggalih gelem mikir anakmu sing tos tenan ki aku iki banyune werkudara tenan mergo padha kowe kowe duwe kuku aku ya ngingurake tang cendhek ngono Jadi anakmu ti tenan ki malah aku nek duwe anak kok sopan kaya kakak garu kaca kakak Antarja iso nyembah iso basa kae justru ibu tok curigai selingkuh ro sapa Gundulmu Wah malah ngisin-ngisin ke Wis selamat karemu ora karemu lungguh nang kono ya sak karemu minggat ya sak karemu Kakang Antasena karo bapakne kok wani. Wis kowe rasah cerewet ni. Iki perkaraku. Engko iso lho geger bapak karo anak iso. Lakone dadi Antasena Krida. mundala Krida. Misang geni padha rajo sak prapta munggir cah bagus. Bapa werku doro slamet aku. Aku ngantur ke sembah ya, Bapa. Iya ya, nggih ndak tompo. Antasena cah bagus. padha rarjo sak praptamu. Nah, ora ngene iki rak penak to, Antasena cah bagus. Slamet, Lek. Sembahku katur ya, Lek. Mbok paman popiyo kok, Lek. Paman iki rak isaku nyeluk Lek ya wis tanpa nono sembahku, Lek. Iya, Antasena ndak tampa pengestuku tanpa nono ya, nggih. Heeh, tak pundi, Lek Janaka? wis anggene Antasena padha slamet, wis anggene Antasena padha slamet. Paman kembar slamet tekan aku, aku ngatur sembahku katur ya paman. Wah. Paman kembar aku ngaturke sembahku katur ya. Bapa nek kula sedewa. Ya ya, ndak tampa pangestuku tanpa nono. Iya ndak tampa pangestuku tanpa nono. Oh, gandak mlegu duduk suaru kembal semarante, rantai, semua rantai, ha weloh. putuku ngger wis anggeni kowe padha rarjo sak praptamu kula cah bagus wis anggeni lho Kakang Antasena piye iki kok eyang durna neng kene ha ya wis ket mau aku wis weruh lenggah neng kono kok lah kok kadingaren temen kok rawuh neng kene mbuh sajaya ana perlu ha piye bedheti saiki apa piye lho lho aja ngawur kowe kok apa-apa kok njur beteti saiki slamet mbah bekti ku katur ya mbah suka lima oh iya iya ha, ha. penakno lunggamu ya ni wis angkene putuku ya wis ora kurang kepayoga mbah antasena karo wong tuwa mbok aja kaya ngono kowe padha slamet sak tekamu antasena wis mbah suka lima heeh heeh slamet mbah aku ngaturke bekti ku katur ya mbah oh iya iya tak tampa pangestune mbahmu wae tampanono ya antasena Yo, heeh dek kapan kaya aku neng suka lima lho mbah lho Apa iya? Heeh, uh ning ora liwat ngarep, aku liwat mburi. Niliki Mbah Putri ning gedokan kok. Ning jaba malahin. Loh, Mbahmu Putri ning jaba? Heeh. Uh -uh. Katokan ora? Ora, wong jaran kok. Ah, nek ora ya wis, ora apa-apa, ben wis penengke wae, ben sapa? Mbahmu Putri kae senengane rasa sapa nek awan. Oh ya wis, ya wis. Mula terus tak kencang ning cagak. Aja nganti lunga. terus tak tumpaki. Loh. Kok Kowe numpaki Mbahmu Putri? Heeh. Uh -uh. Tak jakmu bengendi. Ya minta jam mlaku-mlaku ndak sikile Mbah Putri kuwi ora apik nggo kedadiane mergo nek kaya ngono kae kudu kerem nggo mlaku-mlaku. Heeh, mm heeh. -mm, mm Penakno lunggumu ya antasena wis aja omong meneh ndak nyelekit ning ati. Ya Mbah, diprayu gaeke ya Mbah. Heeh, heeh, wis ora kurang kepenak praptane Mbahmu ning negara Ngamarta kene. Wisanggeni ana wigati apa dene sira sowan ana ing negara Ngamarta sowan marang wong atu amu kabeh wis dikeparangake matur wa ya wis ndak kemarengake sewu-sewu keluputan ku aku nyuwun pangaksama ya wa satenane sowan ku ana ing negara Ngamarta kuwi ora kok kepengin lasarta duwe perlu marang Siwa Dharma Kusuma kuwi ora nanging aku menggoleki bapa Janaka ya kuwi wong tuaku sira ngupadi kelawan wong atuwamu ya kuwi kadangku yayi janaka iya wa arjuna kula wonten dawuh digoleki anakmu ana wigati sajake wis anggeni ana apa kowe goleki karo bapakmu ngger cah bagus budha saka ndrep sila geni pengangkahku mongko pengen sowan karo bapak janaka mulaku nganti karo kakangku ya kuwi kakang antasena sejatine ana atur bapa ngembakan ndaturake marang bapa Janaka. Anakku wong bagus arep matur apa? Piye, Kang? Wis gek saksek wae. Apa sing perlu tak aturake, daturke. Ngene bapakmu ora kecunggah. Ha, kowe karo aku mingkari mikir supaya kelakon apa sing dadi penjangkamu ngono wae. Aku setuju karo unek-unekmu nih. sing jeneng anak kuwi nglunggu nglunggui tembung opor bebek kuwi mentas awake dhewek aja kulino sumindhe marang panguasaning wong tuwa aja kulino sumindhe karo wong tuwane dumeh bapakne duwe derajat duwe pangkat terus wongah sesungaran gleleng lah kuwi ora apik kaya karepmu kuwi mau njaluk pengestu tok wae nek wis dipengestoni terus kowe karo aku mangkat apa perlune ngono kakang hooh ya aku tak matur ya kakang ya ana wis kewis bapa janaka sejatine nggonku arep matur marang Bapak Janaka kuwi aku kepengin mungkasi jejakku, Bapa. Tegese piye kuwi arep mungkasi jejakmu? Aku kuwi tresna karo suwijining wong wadon. Monggo bareng tak pitung-pitung, bareng tak gelar, tak gulung wong wadon mau pancen pantes minangka dadi jatuh kramaku tegese aku pengen palakrama, aku pengen rabi. Neng Bapak Janaka ora usah dadak bingung. aku tekan kene iki ora kok njaluk ragat Bapak Janaka, aku njaluk tulung karo sampeyan kon ngrabeke, ora. Karepku aku tekan kene mung butuh nyuwun pengestu karo bapak Janaka, rabi mawar tak lakoni dhewe, ragat are tak ragati dhewe, apa kang dadi kebutuhanku bakal tak cukupi dhewe bapak Janaka mung mengestoni. Wis anggeni, apa? Yen caramu ngono kuwi tegese kuwi mirang-mirangke wong tuwa. Lho, mirang-mirangke wong tuwa piye? ing ngatasé Janaka iki bapakmu. Mongko bapak lan ibumu isih meger-meger urip. Teko kowe rumagang dhewe to, nyono cerak nyono padha mestani. Yen to Janaka ora nglungguhin tembungan anak polah bapa keprada. Wis anggeni, aku ora matuk, aku rasa rujuk, Yen kowe arep ragad dhewe, yen kowe arep budi daya dhewe. Yen perlu kowe matura, putri ngendi sing dadi wote ngatimu? Mengko bapakmu sing bakal nglamar apa yang dadi kebutuhanmu bakal tak cukupi saka madukara. Tenan apa piye kuwi? Aku ki wong tuwa wis anggeni, yen wis ngendika kaya ngono, ya mesti bakal tak lakoni. Kakang Antasena? Piye? Bapak arep ragat, wes malahane awak dhewe ra cucul. Nek perlu njaluk ditanggapke wayang ngono niki, Guys. Sing apik sapa? Ora ana sing apik saiki, Guys. Wis rasane jadilan wae. Oh iya. Nek bapak arek ngragati aku matur nuwun banget. Sak banjure sapa sing dadi wote ngatimu wis anggeni? Aku tak matur ya. Iya. Aku kuwi kepengin rabi karo putri saka Pertapan Cakrawala, anake Begawan Dewa Kartika, kang aran Dewi Kencana Resmi. Wis ngono wae, saiki bapak ndang budal neng Pertapan Cakrawala. tembungno karo Begawan Dewa Kartika anake wedok sing jeneng Kencana Resmi are tak jawab are tak jak urip bareng nganti tekan entek lelakoning wisanggeni Kencana Resmi iya anake Dewa Kartika iya kebopo pertapaning Cakrawala iya pancen bener wah syukur modar kowe Wah, ora nggugu karo genemane wong gerang. Saiki rasakno durung kelakon wis kesandung wirang. Nyaguwi wong kono-kono, anake dhewe arep rabi, mongko sing wedok padha sing digayuh. Wah, rasakno. Werkudara. Apa? Diem. Ya. Diem. Ora san dadak kaya ngono kuwi. Wah, aku ragu neman karo kowe. Heeh, ning nyangkut aku. Aku guneman karo adiku lanang Janaka. Wah, kandhane ora gugu. Kok sik barang aku matur yen aku kepengin jawab karo Dewi Kencana resmi kok Bapak Janaka terus mangu-mangu. Gligapan paningale kaya wong ora tajem kuwi ngopo? Bisa geni. Apa? Yen manut karo bapakmu mbok golek wong wedok liya wae wis anggeni. Aja Kencana resmi. putri pertapan Cokrowolo, anake Dewa Kartika, aja yongger ya gule golek wong wedok liyane. Yen perlu widodari pun bapa ora bakal wang-wang gayuhke kelawan anakku lanang Wisanggeni. geni, Wisanggeni. ah kowe gule wong wedok liya. Ah, nek perlu kowe wong seneng wong wedon saka pertapan Sukolimo, kowe kandha, kandha. Masyarakat Sukolimo sapa sing tak senengi? Hmm? Mengko nek pancen ana sing duwe anak ayu, tak tembunge, tak tembunge. Engko nek ora entuk tak obonge omahe. Waton kowe gelem golek wong wedon, liyane kencan resmi. Ning aja kencan resmi ya. Isanggeni aja kuwi. Wah, nek nah aku kencan resmi. Wah, wong tresno kok kon pindah-pindah nggon kuwi ora bakal kelakon. Tresno kuwi ya tresno, siji kuwi ya siji, aja nganti mangro paningale. Tresno kok dijiat kuwi cara ngendi? Wong rabi kaya dene wong keplok. nek tangan loro bisa muni nek tangan siji ora bakal iso muni dilakoni wah aja golek liyane golek liyane tak gecek ndasmu werku dara ora entuk nganggo anarkis kene iki mung bujuk nganggo tembung kok kowe nganggo digecek sirahe barang wah tenan bocahe wedi ora kaya ngono kuwi werku dara ora kaya ngono kuwi kena ngopo bapa lah kok bapa dadi kaya ngono ora ana apa-apa nggih ora ana apa-apa ning tak jaluk liyane kuwi. Ora, bapa goroh karo aku. Bapa Janaka goroh karo aku. Bisa ngene. Bapa Werkudara piye? Bapakmu bingung. Mergane wis saguh ngrabekke manten saka Ngastina, ya kuwi kakangmu Lesmana Mandra Kumara sing jaluk tulung Durna bapakku. Monggo bapak wis kebacut saguh marang bapa gurune, monggo aku wis elek-elek sadurunge kowe teko mau rembugane. Janoko are tekan Ngastina. Ngombyong manten lanang saka Ngastina nyang pertapan Cakrawala. Wah, mulo bareng kowe kandha yen kowe pengin dhaup karo kencana resmi. Bapakmu bingung. Bapakmu abot sapa? Wah, abot wong liya anake ketayalan rabi dhewe. Rasakno syukur kowe. Werku jarak wilah bocah iki. Bratasena bimasena wijajana bayi pamungkas ayo. Hmm? Ora kaya ngono kuwi ta? Mbok ya sing apik. Ah, senengane malam badar kira lakon iki piye ta kowe Werkudara? Kagat risang kampirangu. Renanggo kinembet ka ambet. Dosang reknaning bawana. Ing oh. Dadi ngono kuwi to, Bapak. Bapak ora usah susah. Bapak Janaka ora usah sedih. Aku mau ora matur to, aku pengen rabi mung cukup mbok pengestoni. Aku ora njaluk mbok ragati, aku ora njaluk ngrepoti wong tuwa. Ning tinemune bapak sing ngendika dhewe. Ora sandadak kodeng, bingung penggaling bapak Janaka, ora perlu tok penggalih kanthi jero. Prabi dhewe Bapak Janaka menyango Ngastina gandeng kuwit sing wedok kuwi padha-padha aku ya nggayuh Kakang Lesmana Mandra Kumara ya nggayuh upama mengko kecekel aku kowe aja isin lho Bapak kowe kalah karo anakmu kowe aja isin wah modar kowe wah nek aku disen-isen anak sirahku lho tak jebleske nang tembok wah lah mau ora dijebleske mbuh ragu neman mau kowe kalah karo aku ora jebleske ora guneman. Wah, kowe kalah njur ngeplak to senengane. Aku arep rabi dhewe, aku arep raga dhewe. Bapak Janaka cukup mengestoni. Kakang Insinyur Antasena. opo dokter Andes Wisanggeni? Wajole sekolah iki dek kapan to iki? Kok do ndek pangkat dhewe-dhewe iki? Ayo cah kompak kok ya, Mbah. Saora-orane aku Insinyur isang gini ki dokter Andes. Nek simbah rak wis M hum. <clears throat> Karo wis ora M. Heeh, <clears throat> wis wis gabok aku wis ora iso apa iki. Ah, kowe iki senengane ngomong sak penake dhewe ora. Aku tak mangkat neng pertapaan Sokrawala, mung kari adulan deping macul. landhep pacule Bapak Janaka apa landhep pacule wis anggene wis ngono wae. Ning Siwigati aku njaluk pengestu ya Bapak Kakang Isin Surantasena. opo dokteran wis anggene? Mangkat saiki. Ayo tak dherekke. blirak-blirik jebul arep bales. Tak keplaki meneng bae bareng arep minggat ngantem dodo. Sapa Barkudara? Antasena. Syukur. Wah, bunga kowe. Ah, wis wis wis rasane dadak podo bingung. Ora rasane dadak padha bingung. Yen cara aku ora bakal aku duwe rasa wedi Werkudara. Merga lantep panggraitane Janaka tinimbang Wisanggeni. Wisanggeni iki mung banyune Janaka. Lah kok ngarep bocah iki mau wani nantang Aduh lan deping pacul dhisik Wisanggeni apa Janaka? Oh, kewanen, kewanen Wisanggeni bocah kewanen. Wah. Nek cara aku dadi Janaka wis ora sah lunga nang ndi-ndi. Mbangane kewirangan. tiwas ngombyong manten saka Ngastina dirik-dirik wonge akeh tekan Cakrawala jebul kencana resmi wis dipek wisanggeni wah isin nek cara aku Werkudara apa isin lan ora kuwi gumantung engko lakone babare piye kabeh bakal ditanggung kelawan Janaka Sira Siadi mbok wis meneng wae ngopo to ora perkara aku meneng wae aku jengkel Anggere murid dijak Ngastina Semrindil, dijak ning Ngastina Semrindil janjane Ngastina iki eneng apa? Mboten wonten menapa-menapa. Liliben aku liliben. Kenang apa Janaka? Oh, saking ditresnani karo wong-wong nganti nganti sing jeneng serang gawe mlebu mata. Ora apa-apa, ora apa-apa. Pancen pacoban iki werna-werna. Heeh. Mm -mm. Iki kita kaya ana sing ra seneng karo aku kita iki. Lah kok dadi nyerang aku liwat mata barang ya. ya. Iki ketahin barang tak terawang dudu wong adoh ning kanca dhewe. Kanca wiyaga dhewe sing ora seneng karo aku. Dendam karo aku ora apa-apa, ora apa-apa. Coba tak titike. Eh. aja mbah sapa sing kira oh lho wedok barang iya iya wah wow, aja werna-werna janaka nonton ayo mangkat karo aku nang estina ngger monggo kula dherekaken bapa Bapak Prabu, kula nyuwun pamit. Iya, iya, Yayi sing ati-ati. Kakang Mas kula nyuwun pamit. Wis, mangkat ta kono. Muga-muga kowe bali nang Amarta isih duwe rai. Mbok hmm, ampun ngendika ngaten. Wah, wis kono mangkat. Werku daraku ngapa ta? Apa raine dadak ditetel merana-merana apa piye? Janaka tekan kene mesti sing duwe rai to, Ger, ora kaya ngono. Wis ndang mangkat duno bapak. Ayo Janaka. Ger, kula nyuwun pamit nggih, Ger. Semba kula ingkang dherekaken jengkar paduka bapa ing saka lima. Ayo Ger Janaka. Monggo kembang kula dherekaken. Thank sing kaya ngono kuwi tetembungan welas kang tanpa lalis ingkang lumrahi welas tanpa alis ning kuwi welas kang tanpa lalis yayi wis wis cukup kabeh lelakon wis paripurna di Mas Arjuna wis budal mongko wis wegah nampa warah kaya wis nampik pitutur becik apa ingkang bakal sinandang dening kadangmu panengah men dirasake dhewe yayi yo mbarep kakangku ngestake dawuh Budhana kang padha seba ingsun kundur ngedhaton memuji ngersaning Wang Mahanasa. Muga-muga apa sing dikarepke wisanggeni bisa kasembadan Yayi Werkudara. Aku condong, aku matuk karo kersaning barep kakangku, Men. Wah, Janaka kewirangan men dirasake supaya dadi kaca Benggala aja dibaleni lelakone. Dimas Werkudara iya. Purna gatine menanggilan. Sarata asa kundur kedaton celuk saking dampar kene niku napit gambaran gading kadhiraken sanggeaning perombahan cedhi manggung ketanggung Joko paloro-loro ingkang sami ngambil upacaraning keprabun. Kawis dina saking mandra tindak nyosi Narata lamun katinon saking mandrawa kaya tansah jejengkaran tindak nyosri Narata wau. Pari purna sang nata tansah pun sareng tindake kalih Raden Janaka. Lho niki lho. Conto Dik Patih conto. Kula pun diutus dening anak Prabu Dritana supaya mboyong marang anak kula pun panangah Pandhawa pun Janaka. Mboten kanthi raos ingkang rekaos. Kula saged mboyong dhateng pun Janaka piyambakipun sagah mala kramakaken inggih menika pun putu kula Lesmana Mandra Kumara. Wih, lah dalah syukur. Syukur Kakang menawi kados ngaten kula nderek bombong kula nderek remen nggih nggih pating nggih. Lajeng pun Kakang Prembanduna. Nah, niki Janaka ajeng kula kanthi teng negara Ngastina. Wigati nemoni kali putu kula Resmana Mandra Kumara. Sampeyan mandisi laku. Disiki laku teng pundi? Disiki laku teng Pertapan Cakrawala. Sowan ngesaning Begawan Dewa Kartika. Lamar kencana resmi. Nek dilamar dening para sata Kurawa kentara sura diwenehake, ah oh, Purbawasesa tak pasrahke marang Adipati Harya Sengkuni. Ngoten Kakang. Nggih. Nggih, nek ngoten kula ngestakake dawuh kula tak mangkat teng pertapan Cakrawala ngrumiyini tindake Kakang Duna. Nggih, mang mangkat riyin. Kula mengke nusul bareng kali Janaka, kali Lesmana, kali Ngombyong manten lanang sisan. Mergo nek Janaka wis gelem berarti pengombyonge temanten anak Sukarnagara Gustina kula kinten mboten ajeng gagar wigar panjangkane. Putu kula Lesmana Mandra Kumara. Nggih, Kakang Duna kula tak dhisik. Mang dhisik de pate, mang dhisik. Mugi mulih ing karya nggih, Dik. Nalika wisanggeni maya Wisnu kang pratinto Wisnu kang pratinto Om Kok raine terus pucet ngopo ni? Ketrucut gunem aku kan? Ketrucut sing ngendi? Aku matur ngesani Bapak Janaka, gandeng Bapak Janaka wis agung rabeke manten saka Ngastina mula perkara iki mung karo adulandeping pacul. Sapa sing iso mboyong Dewi Kencana Resmi ya kuwi ingkang bakal dadi jatuh kramane. Lah iki padha karo rak mungsuhku rak bapakku dhewe to, Kang. Aku iki senengane ngomong ra tau pikir. Grusah-grusu ora nganggo dipetung. Monggo bapakmu kuwi mesti kaning wong lanang. Nek sing jeneng wong wedok cedhaki bapakmu kok ora klepek-klepek kuwi. Aku tak weruh wong wedok. Iki engko nek kanca resmi tekan kono, bapakmu tekan kono, kanca resmi kowe ben dipek lesmono. Terus kanca resmi saguh mergo keperanan karo bapakmu, ah kowe wis jeng siloko kowe. Waduh, mati aku, Kang. Lah mati kono. Kowe ora edan lho. Aku kuwi ndek gegayuhan ning kok kowe sajake ora nyengkuyung. Sing kandha ora nyengkuyung sapa? Kowe nang ngamarta tak tutke. Aku tok undang manut, tok jakne ndi manut. Lah, nek pancen kowe saiki nyengkuyung, saiki tak tanting kowe sagora. Tanting perkara apa? Upama klakon lan ora nenggonku bakal rabi ki mengko iso ya saka sampeyan, ora ya saka kowe kira-kira sagora. Aku jeneng kowe wong wong tuwa ngono kuwi. Terus maksud lu? Kowe sing lamarke aku mun aku rabi ragatono ya Kang. Wah, la iki. Iki iki jeleng aku arep tak njukuk BPKB. Lah kok dadi malah tok rusuh iki piye to ya? Ning gandeng kowe adiku, aku ora bakal wegah nih, aja kuwatir. Ragate piro, totoane apa? Neng ganti adik kula nang ora kelakon rabi aku isin. Lah rak ngono, lah rak ngono, lah rak ngono. Kuwi nek omongan ro petel lah rak ngono kuwi. Ora omongan karo aku. Lah iya, lah iya piye? Karepku ngono kuwi lho. Lah iya terus. Terus saiki piye? Laku sing sepisanan kudu tak lakoni piye? Kowe mangkat nang pertapaan Cakrawala. Nek wis tekan kono, lamar. Lho. Lah Ngelamar ku rak wajib wong tua to. Aku neng burimu, mengko aku wakilmu. Neng sing ngomong kowe. Kowe nek kanca resmi dilalah gelem karo kowe, aku wakile, aku wali, walimu towo, wong tuamu. Tanda tangan neng buku nikah ku ora kudu wong tua, wakil ki entuk. Entuk kok, entuk. Ngono ya, Kang. Heeh. Mm -mm. Ning apa kira-kira kanca resmi gelem karo aku? Lah jare seneng roko kowe. Wis tak ketemu urung? Durung Kang, wo trondolo iki. Wah, lha kok iki wis cilaka iki. Iki mung angen-angenmu to. Lho, angen-angenen kudu tak lakoni lan kepengin tak lakoni. Lho la iya. Wong sing jeneng arep rabi iki rak sing lanang wedok wis tepung sik wis kenalan wis penanan durasa tresna. Lah kuwi gampang li rabi. Lah kuwi ketemu wae urung kok le arep seneng piye? Mengko nek kentara resmi ketemu aku tak kedepane. Kedep-kedep apa? Senengane kok warna werna Ning ngene nih. jodoh mati ini yang kersan yang gusti. Iya kan? Mm Kanugrahan jodoh mati ini orang yang menungso yang nentok ke ini gusti. Buk menawis pinesti kowe dadi jodoh ini kena resmi orang kurang dalan. nek, kowe ora pinesti dadi jodoh ini kena resmi ya ora kurang dalan gue bakal ora bakal bisa gatuk. Iya. Ayo mangkat. Olopo nek dijajal. Dijajal lah. Terus dituku. Terus dituku. Iya. Heeh. Dijajal, ngelamar, nek kono gelem tak ragati. Tenan lho kowe? Iya. Iki gunemane wong tuwa wong tuwa lho. Heeh. Uh -uh. Kuwi kena resmi gelem, kowe ora gelem ragat, titenono tak sopke kowe. Rekoso sak lawase. Wis rasa tok nek rekoso aku wis rekoso selawase. Wis wis wis rekoso aku. Dadi wis rasa tok sotke. Ning kowe janji tenan karo aku lho Kang. Iya wis janji tenan. Ayo mangkat karo aku dalane menyang endi? Wis goleki. Pertapan Cakrawala goleki. Mengko anggere ketemu gapura ana tulisane Cakrawala genah ngono kuwi. Sing jeneng papan iki wis ana ana tandane ana tetengere. Ngono ya, Kang. Heeh. Nek perlu jagat iki dubengi. Kowe mabur, aku ambles bumi. Engko ora ketemu. Kok sik to? Kowe iki edan mau piye? Pertapan Cakrawala ki ning dhuwur bumi kok ora ning jero bumi? Nek kowe ning bumi padune kowe ngarep ngaso, ngenteni aku goleki ngono nek ketemu terus aku ngabari kowe to. Lho, agene paham. Kowe ki edan rano wis kan biyen. Wis ngono ora, sing arep rabi sapa? Aku sing goleki ya kowe. Nek sing arep rabi aku, sing goleki aku. Aku tak ngaso, ngono iso ana kabar aku jujuk goleki karo kowe. Tak golekane Kang Antasena. Ayo nih, karengan aku. Ya. sunama sidam sekaring bawana langgeng nuwun sewu sampun kinten kula tumambuh yekti sawek sepisan menika kula wanuh gladi wanuh gulang tepang nitik ageman ingkang paduka agem menika satunggiling nalindra sinuwun anak prabu panjenengan menika nalindra saking pundi sinten jejulukipun teka rawuh wonten pertapan Cakrawala mriki anak Prabu Nun pasang kaliman tabi tenepi ning dumawaing tawang tuwang penemban menawi paduka dangu dateng jasad kula apan kepala res kula menika ingkang renggani negari Trajo Trisno wonten ingkang sudi mestani dateng kula kula pun Prabu Setijo Bumo Narakasura. Oh oh oh lah dalah Prabu Setijo Bumo Narakasura. Inggih, mekaten penemban. Wonten menapa dene jeneng Antika Rawuh wonten ing pertapan Cakrawala sinuwun? I wale-wale menapa? Menapa lares kula sampun ngadhep wonten resanipun Begawan Dewa Kartika? Inggih, mboten wonten kali kula ingkang nami pun Dewa Kartika. kepasang Yogyakarta jo nginu. Dene samangke kula sampun abenar jeng kaliyan Begawan Dewa Kartika, dinten samangke kula ana tak dhateng gegembolaning raos kula penemban. tak dhateng gegembolaning penggalih kados pundi, anak Prabu, wale-wale menapa? Estunipun anggen kula kedarang-darang wonten ing papan mriki menika awit pamutaipun inggih menika pun garwa kula, Yayi Haknyonowati. Penemban. Penemban. kawuni ngono. Sawetawis kula badhe cariyos. Bilenadyan sampun mataun-taun anggen kula mangun bebrayan kan Yayi Agnyonowati ewadene engga dinten sak mangke menika kula dereng saged ngraosaken raos kridaning priya lan wanita tegesipun kula dereng nate dipun ladosi sak tataning tiyang bebrayan dening Yayi Agnyonowati. Nadyan piyambakipun sampun kula sengkaken minangka dados prameswaring traju Trisno. Ewadene anggenipun ngladosi dhateng pun ingkang putra Stijo. Menika sajaipun sampun boten lahir batos malih. Saben-saben Yayi Haknyonowati kula caketi malingos sajakewa. Malah saben-saben kula caketi piyambakipun anebi. Mboten kepingin sesandingan kalian ingkang putra pun traju Trisno inggih pun Stijo. Bapak-bapak Lampaning kados mekaten menika ndadosaken sakit sak lebeting manah kula. Ing atasipun kula menika nalindra, menang mangreh sagung para kawula sak negaring Traju Trisna teka gesang kula dipun reh dening Yayi Ratu Hagnyanawati menika kula wau. Mongso kula ing sampun kula tetepaken lajeng kula nyaketi dhateng papanipun Yayi Hagnyanawati. Piyambakipun kula tanting menawi sampun saestu mboten tresna kalian kula. malah keporo kula aturi waloka babar pisan karuwanipun anggen kula ngraosaken sakiting manah kula nanging sareng piyambakipun kula tanting kenging menapa boten purun ladi sak tataning tiyang bebrayan yai ratu hatmyanawati prasaja piyambakipun badhe ngladosi dhateng kula sak tataning tiyang mangun bali wisma anut dhateng kridaning priya lan wanita menawi Sak mangke piyambakipun pengin dipun wayuh dhateng satunggiling wanita penemban. Lho lho lho mangkir rumiyin. Kula kok gumun ing ngatasipun inggeng kelampah wonten ing donya menika piyai putri menawi ingkang kakung menika kagungan garwa malih. Menika badhe sakit manahipun. Sak boten-botenipun tentu badhe murka. Awit sampun boten setya malih kakungipun wekasan mengku garwa malih dhateng setunggiling wanita sanes. Lah kok ingkang garwa malah nyuwun dipun wayuh menika nalaripun kados pundi sinuwun kula piyambak boten mangertos. Nyatanipun Yai Hakirawati nyuwun dipun wayuh. Menawi kula saged mengku garwa putri saking Cakrawala, atmajanipun Begawan Diwa Kartika wangi Dewi Kencana Resmi piyambai pun badhe ngladosi kula sak tataning tiyang bebrayan mila penemban suwan kula ngarsa paduka penemban Dewa Kartika wonten suka lelaning penggalih dinten sak mangking keng putra badhe kula boyong badhe kula wengku garwa wonten negaring Traju Trisna dados syarat srana Yai Hak Nyorowati purun ngladosi dateng jasad kula penemban Pandhita kang kinarya wangsit pindha kumbang ngajaping tawang susah angin ngendi gone oh dereng paripurna sama imbal wacana kasare ingkang sowan wonten ing pertapan Cakrawala nenggih Bambang Wisanggeni ingkang ngantheng ngraka Bambang Antasena Minggah pendamping pecerapan datosaken kagiat Begawan Dewa Kartika wau. Yeka wisanggeni maya Wisnu Pratinta. Wisanggeni maya Wisnu Pratinta. Oh. Kakang Antasena, piye? Miturut tulisan sing tak waca ning sak nduring gapura mau, iki pertapan Cakrawala. Ana ah, ngono wis gek matur napa pancen bener sing lenggah kuwi Dewa Kartika. Nek penembahan Dewa Kartika cetha yen kuwi bapakne Kencana Resmi terus ditembung apa anane. Kok sik to? Sadurunge aku matur aku kok gumun, gumunmu. Lho iki kak Kakang Stijo to? Oh iya. Aku ah, njingik nang kono kuwi ngopo ya? Lho, aku ya ora ngerti. Wis ben ora apa-apa nih, ora apa-apa. Wis ben, pokoke madhep mantep TKT. Iya, Kang. numun sewu menika sinten teko rawuh wonten ing pertapan satriya lancur-lancur nem-neman bagus-bagus sedayanipun ingkang ajeng sinten penemban nuwun sewu yen tak ora bisa isa basa ora isa ndodhok oh nggih mboten dados menapa yen nakon karo aku aku satring drep sila geni aranku Bambang Wisanggeni oh inggih inggih ingkang kondang putranipun Raden Janaka menika to. Lho, wis pirsa kula sampun ngertos. Nem-neman mriki sami ngudo raos sami ngrasani dateng Raden Wisanggeni anginipun kendel turbandel. Oh iya iya matur nuwun. Aku ya termasuk kondang Kang. Iya iya. Ingkang wingking sinten? Aku Antasena, Mbah. Antasena? Heeh. Antasena? Oh, oh mbah, anak Werkudara. Oh, sak ngertos kula anak Raden Werkudara niku namung gatut kaca kaliyan Antarja. Kula kok dereng mireng Raden Antasena nggih. Wah, aku ya kok ora patek kondang ning kene aku wis. Ngrekoso iki. Ora ana Mbak Simbah Dewa Kadoko ora tepung aku ditrimak-trimakke, mula sok golek jeneng sik engko lagi jenang. Oh iya, aku jenang sik nek ora jenang ngelih. Ha iya. Raden Antasena. Inggih. Anu ya, mbah, Yayi Padharjo sak praptamu. Kakang Bomo selamat tekaku, Kakang. Sembahku katur ya, Kakang. Ya. Antasena selamat tekamu, Dimas. Kakang Bumbe, Bomo anu Bomo selamat tekaku, aku ngaturke bekti ya, Kakang. Iya. Ndak tompo, Yayi, penakno lunggumu. No, wonten menapa Raden? Lah kok rawuh wonten ing papan mriki, Penemban? Apa iki bener papan ing kengaran Pertapan Cakrawala? Mboten wonten kalih menika Pertapan Cakrawala. Yen ngono sampeyan ingkang peparap Begawan Dewa Kartika. Inggih Raden, kula pun Begawan Dewa Kartika. Lah dalah cocok Kakang. Wis, tembung. Langsung wae. Di anak wedok apa tak langsung ngono kuwi wae rasa dadak werna-werna nek kowe dadak nganggo isuan kula mriki sing basa kaya MC ae wis ora kowe terus basamu ya elek iya Simbah Dewa Kartika wonten dawuh Raden tekaku ning kene iki manuruti marang karepku karepe wisanggeni nggonku pengin lan kumacelu kapi-kapi anyeti marang putri yang cokrowolo kangaran kencana resmi. Kowe duwe anak kencana resmi toh? inggih gadah menika anak kula. Nah, anakmu ingkang bakal ndak wengku minangka garwa. Nek entuk paringna karo aku, nek ora entuk sebabe apa? Aku mengko bakal matur karo wong tuaku. Yen wong tuaku ora cocok, yen aku duwe garwa kencana resmi, mengko aku rabi dhewe karo putramu wis cukup ngono bae, wis sing baku aku iso sandingan urip karo anakmu kencana resmi. tembungku iki tok tampa ya matur nuwun dene ora sebab apa. Wis ngono wae, aku wong cekak aos ora akeh, santo ora iso basa sing daki-daki, anakmu tak jaluk arep tak rabeni. Arep tak anaki, ngono Gundulmu kuwi iki ngomong ngatur. Arep tak rabeni, entuk apa ora? Nek ora entuk sebab apa? Ngendika? Simbah Dewa Kartika. Eh, eh, eh, eh, regat lampahe ngrata pantoro prapting sukune ing arga kang tumingal dendeng saing praja ong dereng ngantos kepecap sang begawan dewa kartika gumarubuk tekaning sangya walasata kura ing kapandhegane kenapa ati harya sengkuni dadya geger madyaning pertapan tulisane pun Cakrawala pun gek ditembung anake. Anake tembung bapakne ora entuk bekekeng pateni beres. Anake gawa ngoten mawon ora sakokean ngomong. Ya ning tak rembuke sing apik-apik. Oh, dirembuk sing ora entuk. <laughs> Ala semono niku wong pekok. <laughs> Weh, pun ngoten mawon, Man. Nek mboten di ngoten Man. Hmm. Mburine kaya antasena. Ketake haa. Engko <laughs> mulih engko. Mulih piye? Aduh diwas bengok-bengok ora werone ana antasena. <laughs> Wedhu arek iki. <laughs> Awi bali mawon man. Nika cah nom-nom teng mriki nika mesti do nglamar kali kencana resmi pun. Nggih, Lesmana goleke sarekem mriku ora malah seneng banget. dosa sama iki cangkeme elek ora. Kowe iki senengane nek omong sak penake dhewe dirembuk dhisik ngono nek mbok menawa entuk, wah cetha nek penembane mesti entuk wong wedi. <laughs> Ning nek nganti meki-meki dadi gegeran <laughs> sing gelut mesti mburi-mburi nika. <laughs> Wah, nika wong bontos-bontos man. Nek omong hati-hati lho, aduh, nek dadi geger kula ra melu-melu. Penemban Dewa Kartika, panjenengan sinten? Ulu, oh, urung tepung karo aku. Inggih dereng. Wong sak jagat ki ngerti kabeh nek aku ki Sang minulyo Patih, Ngestina Patih Harya Sengguni. Lah kok dadi kowe ora ngerti karo aku cetha nek kurang jembar pengalamamu, kowe pendhita ning cupet nalarmu, cupet netramu ora weruh kana kene. Imong ganginipun badhe mestani kersanipun rawuh mriki menapa Gusti Patih? kowe duwe anak sing aran kencana resmi. Inggih, menika anak kula wadon. Ngene, tak jaluk. Bakal tak boyong marang negara Ngastina dadi mantune anak Prabu Duryudana, kowe disengkakake ngaluhur dadi besaning ratu Ngastina. Dadi besaning ratu Gung Binatara. Ngono. Kowe pendhita gunung nek ora di ora dijunjung derajatmu dening anak Prabu Duryudana kapan nggon memunggah derajate? Kowe meng cedhak watu ning adoh karo ratu dina iki dicecaketke dening ratu. Kowe ora bakal cedhak watu meneh ning cedhak kamukten. Mula anakmu wenehna men dirabi karo Lesmana kumara, terus kowe dadi besan ratu. Apa ora kepenak? Kowe meng pendhita ning gunung, pendapamu wae wis miring kaya ngene, nek perlu mengko nek kowe wis dadi besaning ratu, pendapamu iki diganti pendhapa sing gedhe, sing bawira. omahmu ya didandani sing apik sing becik waton anakmu tok wenehke apa kowe njaluk ijol Mas Wicis Raja Brana pirang gerobak pirang prau kandha matura marang patih sengkune mengko tak ijoli Brana Picis jumbuh karo sing tok karepake ngestina ora entek nek ming bondo ditawu tak kandhani Dewa Kartika apa kowe njaluk ditretes inten pertapan kene bakal kelakon. Apa kowe kepengin nganggo jubah ketu sing nganggo winten mesti bakal kelakon. Waton anakmu tok wenehake. Wis kowe gak iki kowe matura, anakmu tok wenehake apa ora? Nek ora sebab apa? Nek iya aku matur nuwun malah babar pisan kowe tak kandhi nang Ngastina bakal sinengkake ngaluhur dadi besaning Prabu Duryudana. No. nek yen kowe ora menehake tanpa dasar ming perkara ora eluk ora entuk anakmu dirabi Lesmana aja taken dosa aku ora ijen lho Dewa Kartika ning aku nggawa kanca Kurawa nek ming kon ngobong pertapan iki ora telung kedheping netra ora ludes dadi aku aja dundang para sata Kurawa wah kewanen man empun eh, man boyo sabar <laughs> de Pedewa Kartika e wani sing burine kok wis mentreleng mripate man. Metu dhisik ah. Nendi dur kula wedang. Sampeyan omonge mung sak penake dhewe ning kene kuwi sing temandang mengko oh, ketar-ketir e atine. Ayo mbok menehke apa ora? Apa kowe njaluk ijol putri sing ayu-ayu cacah patang puluh sing isih prawan-prawan kabeh? Tak weneke waton anakmu digawa Lesmana Mandrakumara dirabi putra Ngastina. Kowe iso wangsulan apa ora penemban? Nek ora iso wangsulan cetha anakmu entuk digawa ning negara Ngastina. Nek wangsulan muni ora dasarmu apa? Kowe kandha. Nek ora maton sing dadi dasarmu aja takon dosa. Pertapanmu tak obong dadi awu dina iki uga. Antaséna. Piye? Kowe kok meneng wae to? Lah kon ngopo? Begawan Dewa Kartika wis ora iso wangsulan. Mbok yo diwangi mbok menawa nek ewangi-wangi ewang, mengko anake diwenehne rak yo kepenak to. Oh, asing arep rabi. Aku. Asing ewangi rak yo kowe. Emoh, aku ora iso perang kok. Sing seneng jotosan rak kowe. Ewangi ra. Orang tegese kowe tegel aku ora sido rabi. Yo, ih ngewangi. Eh, tak maju aku. Caca muntap lirik netap duka yaya sinepe. Netra kocak ngondar Oh. Aku mbah sing wangsulan, lho, menika Anggir Antasena, heeh, oh, oh, putumu. Wigatosipun menapa? wonten mriki nggih kula rembakan kan Begawan Dewa Kartika aku sing makili Dewa Kartika terus menapa ing badhe panjenengan ngendikaken dhateng ingkang eyang ing ploso jenar ngene simbah metu po tak tapuki cangkeme wis kuwi bae aku nek omong cobloko mbak bangane ngandar-andar ngedukur golek ukara kangelan sampean metu njaba po tak tapuki Nek sampean sing nang kene tak tapuki nek metu njaba entenono antasena. iso ngalahke Antasena boyongen kencana resmi. Oh, ngono. Piye? Piye? Agene kowe kaya iki ra iso wangsulan. Barang ditantang ora. Dang. Metu apa nang kene? Nek nang kene tak tapuki, nek metu enten ana Antasena. Kurawa kon lumpukke sing digdaya digdaya. Dursasana, Kartomarma, Durmagati, Citraksa, Citraksi, Durgempa. Dursasena kon ngeroyok Antasena, nek nganti iso ngalahke Antasena bumi langit tangkep. Ya ngono ya, Mbah. Nggih. Metu apa nang kene? <coughs> tak metu mawon. Mangane ditapuki cangkeme tak malah ngrekese. Antasena kersanipun pripun? Wis Simbah Lenggah Sekeca. Perkara Kurawa ki pancen wong nasar, pancen pun Candala Budiangkara. Hambeke nesta. Nanti papan ming arep gawe kisruh, nanti papan ming arep geger. Simbah Lenggah sing prayoga, Kurawa aku sing ngatasi. Ngaten nggih, ho. Mangke menawi dados geger pertapan Cakrawala, wis to. Kawula Cakrawala ora ana sing kesempyok ing aradan. Neng nganti ana sing loro gedhe tekaning pati, nyawane ana sena ijole, Mbah. Oh, nggih, matur nuwun Raden, matur nuwun. sing wangsulan dudu Dewa Kartika ning Antarsena kandhane kok ngayel lo sampean <laughs> terus Antarsena iki maju ning ngarepku iki tak kira gunemane akeh tirik-tirik ngono kae men iso dirembuk sing apik-apik lah kok ming omong ping pindho neng kene apa metu mbah nek neng kene tak tapuki cangkemmu nek metu Kurawa kon tata-tata gelut karo aku. Wi ngene iki apa wong lanang ngene iki apa wong bener. Lho sampean meripun sak nalika ciut nyaliku. Aku nganti ndredeg keder kabeh awakku. Barang tak pikir-pikir mbangane neng kono aku ditapuki karo Antasena lu wong metu terus nyiapke Kurawa. Sing ajeng mang siapke sapa? Lha kowe barang kuwi ora sudi. demen menjuto sirahe wae musuh Antasena sampeyan sak penake dhewe. Ana ngerti Antasena pun teng pertapan Cakrawala kula mangjak mriki wae umah. Ngrekoso gelut karo cakut clung nika. Nika nek gelut ra diaturan entuk bataku bandemke entuk boto bandemke entuk lemah sawurke waton menang e wong nika. Ning butuhe kowe gelut. Adi-adimu dipimpin supaya ngringkes Antasena. Nek Antasena ora iso diringkes, Lesmana nggone bakal daup anakmu lanang ora bakal lakon, pun kajenge ora lakon, mbok ben. Lesmana niku ora biar, sapa-sapa sing beda ya ora tau gelem niki ya mbok sumpah totoan pinten kula wani niku gagal mleh kok mbengine iki. Lek gak kowe ngerti, ngerti kula wis bola-bali melu lakon niki kok munen kok. Dapure ora. Mangkarto, karto manemu kon kon gelet karo Antasena nggih. Tiba kula mengke gelem ya menyang. ora gelem ya leren ya wis sak karepmu le sak karepmu katututan lamun mangsa prawira daya o daya Onanggono magawi gelari rawang wang o Antasena, Pakde Kartomarmo ya. Kowe nantang Kurawa. Ora perkara nantang. Ning sok meneh Simbah Sengkuni utawa makmu cilik kae kandhane. Nek ning ngarepe wong sing ora duwe mbok suarane ora kaya ngono kae, nglarakke ati. Dupeh wong duwe pangkat, dupeh wong duwe derajat, dupeh wong kurugan brana picis terus apa-apa iso dituku, apa-apa iso dijoli brana picis napa piye? Hmm? Nek jane Antasena ora arep melu-melu, Pak Dik. Wong iki dudu perkarane Antasena. Ning gandeng suarane Simbah sengkuni kaya ngono kae kok rasaku kok leh sengit karo Kurawa kok saya ngigit-igit. Mulaku banjur sumbar karo Simbah sengkuni. Kurawa ratok jak bali tak jotosi kabeh. Lho, kowe wani karo Kartomanmu? Lho, sing ngomong ra wani sapa? Ket biyen ki Antasena mesti gelut karo Kartomanmu ki, tau kowe menang. Dipikir mo. Lho, lho, mau piye? Ayo karto marmo to. Mboyo Pakde ngono. Ayo Pakde karto marmo to. Lah iya aku Pakdemu, kok kowe wani karo Pakde? Pakde apa? Aja kok Pakde, sengkuni kae luwih tuwa kae mbahku. Nek lambene elek tak tapuki sandal. Aku ora nyawang wong tuwa apa nom nek wong tuwa pancen pakartir, sak sore dramaan kudu dielingke. Nek dielingke ra kena dikasar nek cara Antasena. wani karo karto marmo nyawamu piye tinjung akhirat nyawamu nek pancen Pak Desa nyernak Yontosena aku matur nuwun banget matur nuwun ning nek kosok balen sampeyan ora iso nyernak Yontosena ana wong tuwa tak pendem urip-uripan wah sumbarmu kok medeni to ngene iki mengkari mental kok nek mentale kuat kue sumbare mesti saya atos nek kuat aku sumbarku saya atos Lak pecah siramu. Wo, tak candak lah. pitil siramu anggo basket. Lho. Ngawur wae. Ayo dijajal. Ayo, jajal. Tuku loh. Iya. barang kowe sajae kok tenanan, Pak Dik. Diadaku tok tumbak Neu Duantasena tumbus tekan geger wis mati. Ya, kowe gojek ning dadi tenanan. Nuwun sewu nek anakmu kepaksa wani karo kowe. Kowe ora ngerti kridane Antasena, Pak Dik. Aku duwe sungut sing digdaya. Kowe kuat nadai sungutku iki, aku meguru karo kowe selawe taun, Pak Dik Kartomarmo. Antasena. Dheweke iso tak tumbak dadane. Kuntal mundur bareng maju melih tumbake niku ora temomo. Bareng ora temomo teng awake Antasena kula coblos-cobloske mboten iso gawe babak kulit Antasena. Antasena ming dingkluk niku awak kula kaya disiram nganggo mawa bathok panase ora umum. Nganti gladran bingungi kula mundur. Wis manggaken ngenten iki lho man mingan. Nah ngenten iki terus sing dingenten terus duh duh duh. Lu semanggaken. Ngapa kuwi? Rindelak ngaya-ngaya kok ming disuguhi perang. Ngene kuwi ngapa? Berjah kula, Man. Kowe ya di nganake. Nggih, Man. Eh, alah. Panas tengah awak. Coba sangu es kan. Mboten iso. mboten iso teng awak jero niku panase ora jamak. Mbok dayane napa? Ning ngenten bathuk Antasena sing murup. Akek kuwi. Akek kok teng bathuk. Nek lagi usum kae sok nggo kalung barang kok. Ora ming neng bathuk kok le. Der. Der. Siap. arep perang ora? Musuhe Antasena. Wah, kelas belat niku. Kira-kira nek arep perang sing tok pilih mungsuhmu sapa? Jelas wong wedok. Oh. Aku ge wong tuwa wae gliyak-gliyak menyang le. Ha kok wong wedok Antasena niku cah anak kula man. Heeh. Nek nganti kula wae kalah kula Antasena ki pun kula wae bali teng wetenge ibu mawon. boten saule pulang ngalam padang. Terus Karto Malmo mundur jarene karo kar jarene Karto Malmo ming di ngono ning kuwi awake panas. Wis, kowe arep piye? Mar maju apa? Nek mboten maju ijen, wong kula pejulit. Ah iya. Nek nek maju mengene di ngoten ki. Awake panas. Wo berarti kudu nggawa budlek. Heeh. oh begitu awak kula wis kemlengseng dumbene bodlek mesti mali meneh gelut meneh. Nah, kene ndek ide sing apik. Mangkat ta kono. Antasena. Pakde mudul moga tenan pancen bicara cenano le. Aja mencing cilik-cilik gelang cenano. -cilik, Durma Gati. Ha. Oh. Mrene ngopo? Belo gelut. Karo sapa? Karo kowe. Wani po? Wo tulah. Nek pancen wani ayo, kowe apa aku sik sing tekaning pati. Ula aja tekaning pati, nek tekaning pati tenan sido gelut. Gelut cek lagi tekaning pati. Oh ngono. Hmm. Kowe apa aku sing ngantem? Manut. Nek aku engko ndak rampung sebab e tak antem pisar mesti mudar kowe. Mosok. Jajal wae piye? Ah, ora percaya. Mosok ana wong antem pisan langsung modal. Aku sik sing tuwa. Yo. Semplok jajamu. Yo. Glosora. Ora. Widi anak apa niku? Modal kowe modal. Nang nggon mburine. Modal. Modal. Gowo minyak kampak ora? Bajigur. Dalane tukang pijet asem. Karep kula iku ngantemisan. isan diolesi minyak kampak men pegele ilang kabeh ngono lho. Rasane men wo cetan kowe ya. Pati dul mogati dianggep sak penake dhewe ngumen model jeneng aku belajar apa? Gowo gaman. Gah, lasudi kowe lang gowo gaman aku nggo gaman. Ayo, aku wae baresen. Nek pancen kowe iso gawe gletak Pak Demu Dulmo Gati, aku megulu karo kowe pitung dina pitung bengi neng gonamu nyecep ngelmumu no. Antasena. Wah! kaya bego. Hmm. Ngantil sila kula dhis niku pandangan ilang semua. Peteng. Peteng kuwi jenenge semaput. Mboten wong kula cek kloso. Oh. Duan candak rambut kula cek dijokke sek duantil nganggo tangan tengen sak kayang-kayange. Niki untuk kula boten, Man. Oh. Oh iya ngono kok. Nggih. Pedal pinten, Man? Siji, loro, telu, Aduh. Bles. Glecak candak rambut kula duntel banteng, sidler. Lagal tangi sikile antasena ngajur lae kula tiis. Wah, mesakake. Kula ora apa-apa, Man. Oh iya wis. Kula crita niki. Iya, iya. Balang ngonten candak sila kula cek bles masuk. Sing ngantem antasena. Oh. ning sena niki. Oh. Ulang nganggo onto. Tonjo, tonjo tangane semene. Ayo, mundul kono. Asem, asem. Lekane al geleleng malah kalah. Eh, jan. Pancen wis pinesti kok dilatih sang wuku waso. nek durma gati iki lek menang kalau copo-copo wis jan man manula dalang sing keblingel kok ya man. Piye? Ora dalang sing keblingel ya. Keblinger piye? Sekali-kali pentas ngoten lali kula menangan ngoten lho. Hate nek ora tanggap nguwong ora. Kuwi jenenge bunuh diri ngono kuwi. Lho ya mbok menawa ndonga ngasane Gusti. Mbok menawa enten nanti lho. Ah ya ora ono ora. Sapa sing arep maju? Sopo kae. Kok ming pet-pet-pet ngopo kae. Jit. Nun. Apa kowe? Makane iki Oh. Abang ah, kancane do gelut kok malah makan iki rek. Nene-nene bar niki kula majuan. Oh iya. Hmm, iya. Hmm, kembulan karaku. Wis rampung aja rewel ya. Man. Hmm. Mungsuhe. Rene Ose. Iki ki. tangane kuwi kemitil. Selak kepengin, Selak kepengin gelut. Oh. Mungsuhe Antasena. Nun, Antasena. Antasena. Heeh, anak Werkudara. Heeh. Lho karo bocah. lha karo bocah wi wingi sore kok dada dada dada dada di kurawa kala kabeh niku sebabe napa man antasena ampuh ah, ampuh kok kaya pil sing sing ampuh iku ping pil tok nek menungso mboten ana sing ampuh ning antasena ampuh karta marma swatama durma gati remuk kabeh mundur mosok heeh tenan tenan sesak gedhagan iki nek nganti mm, jejagone Kurawa sing jeneng Cici Traksi ora iso ngangalake Antasena lulu-lulu wong kula kukut jejajagat kula. Oh iya. Mamang tonton, Mang. Wah, ketok gagah nggih. Sesampeyan ampun teng riku ndak nutupi. Oh nggih. Nggih, ndara. Kuku-kuku kula tantange. Iya. ngger antasena. Oh, Pak Deji traksi. Oh, oh, oh, Apa oh. Are ngopo? Ajak Nenek kowe tak kena tak tak prengake becik, kok kowe kowe mundura, mu mu mu musik anu. Mu mu mumpung durung ketemu aku. Nenek nenek nek nganti ketemu aku, kok kok kowe popo karo ha ha ha uripmu. nenek karto marmo dudur mo gati oh, oh, swata mo kerto kenoto anggap en en en enreng neng nek citraksi ojo tok sawang moto sebelah nek wani rene pak dewa aku kaya ngomong tanganku gue gatel ya tak gue ngantili aspal kita mau wah aspal hmm. tata tanganmu melicat orang Ora ndelok apa piye kilo aspale dekok. Waduh. Dene nek arep nyajal. Man. Hmm. Tetangane Antasena mungsuh aspal atos tangane Antasena. Cucu coba mang bayangke nek tiba ning sirah kula napa mboten pecah. Ah mesti pecah. Nah, mbangane pecah, luwung dingu mawon ampun dipecah. Terus ibu kula tak mboten sah maju. Kula tak ngaso. Lemu akon wong tuwa nang mburi iki mau ngopo ya? Hah? Lemu akon wong tuwa pindah mburi iki mau ngopo? Kok bareng weruh sumbari Antasena kok dadi kowe miris atimu? Ngerti kaya setan. Maju. Piye, Man? Nggu-nggu-nggu karepe dhewe. Antasena. Hmm. Tetanganmu tak nggo nutuk apa? Aspal. Kok kowe ngerti? Iki mau tak nggo ngarat kerupuk sak lodong ajur. Kerupuk karo aspal menang di Antasena. Munggu ana sing gawa plinteng lu tak plinteng diase. Le bengok seru banget kok le Melayu ora mrono ning kok mrono. Ming arep mlimpil moh perang cakeng. Cit. Cit. Lah kok isih makan iki rek? Tetet saya loro, Man. Oh. Pesenan jenengan sing ajeng mang beleh. Hus. Aku wis ora tau tuh minta kaya ngono kok. sak penake dhewe ora. Kurawa aja maju mbaka siji le, kroyok Antasena kroyok bareng mara, bareng mara nggih. mbok pisah menungso sing aran Antaséna arep dikrocok gaman dening para sataku raja mbok pisah penemban nek ora tak untapke nyawane ndak gelelengan gene urip ning alam padang nuwun sewu Gusti Pati kula aturi sabar kula sabar mergi menapa menika mangke menawi namung kinarya beber-berdondi mboten badhe wonten kerampunganipun menika wonten kerampungan awit sak sampunipun kula nanting dateng anak kula. Bile sinten kemawon saged mengku garwa anak kula mboten ngemongaken para nalindra satriya nadyan wong papa riman mulandara upaminipun jalma wanan. Badhe saged dipun ladosi anak kula waton tiang menika kala wau saged ngaturaken pepinginanipun anak kula sumerep wujudipun setunggal senjata cakra angka kalih cupu manik gambar jagat menawi saged ngaturaken menika badhe dipun ladosi dening anak kula kencana resmi Gusti Pate tansah marep amoring sukma sinukmaya winah ya wing asepi sumimpen telenging kalbu Om Wela Manten lanang kudu bisa ngaturake senjata cakra karo cupu manik gambar jagat Mila mekaten Gusti Pati Ya penemban Aku njaluk pamit tak matur karo Kakang Penemban Durna Mendiku paya piye carane supaya ngaturake pepanggil loro mau Penemban aturi supados ngambali pengendiko paduka penemban temanten lanang kedah saged ngaturaken menapa wujudipun senjata cakra angka kalih cupu manik gambar jagat rat angger stija bumanarka sura senjata cakra kalian cupu manik gambar jagat inggih sinuwun sinuwun setijo nyuwun pamit penemban Loh. Rampung piye? Loh, rampung to. Iki aku ora kelakon daup. Buktuwe wis rampung kencana resmi dipek Kakang Bomo. Sebabe temanten wedok njaluk kepengin weruh wujuding senjata cakra karo cukumane gambar jagat. Kowe ora ngerti dhewe to, senjata cakra kagungane sapa? Siwa Ndarawati kuwi bapakne Kakang Stijo. Cukumane gambar jagat kuwi ana ing Sapta Pertala kagungane Ibu Pertiwi kuwi ibune Kakang Stijo. Tegese sing ngentok kencana resmi dudu kok wis anggeni ning Kakang Stijo. Wis yo mulai yo. Kang? Hmm. Ayo mulai. Kose to, belum bubar filmnya kok mulai. Dirampung ke sik. Dirampung ke piye, wong nyatane aku kalah kok. Yen upama aku mau nantang adulan deping pacul jebol sing landep dhewe pacule Kakang Stijo. Tegese Kakang Stijo sing bisa Mukop marang kencana resmi. Ya ora. Wis ora apa-apa, aku ora lara ati kok. Ora lara ati kok raimu pucet. Mbok ora sok nyingitke karo kahananmu dhewe. Kowe gelo to. Ya ora. Gelamu malah yen perlu tak hitung setengah mati. Mergo apa penjangkamu dawuh karo kencana resmi tak ora kelakon. Wong arep dawuh ora kelakon ki wo gelane tekan mati lho nih, Arep kowe ndek bojo meneh, ning nek sing tok gadang kuwi kencana resmi kowe nek karo kancana resmi sak liraman ngono bojomu lali. Utawa kowe lali karo bojomu. Mula nek cara aku iki kudu kelakon. Lah carane piye kudu kelakon? Weh lah ana aku kok kowe iki bingung to. Iki ki menyelesaikan masalah tanpa masalah. Aku padha karo penggadean tak kandhane. Hah? Wis to, manut karo aku. Carane piye, Kang? Carane Ning ngene kowe kudu gelem nek nggon marep rabi kuwi dingerteni wong akeh. Aja ndelik-ndelik. Lho aja ndelik-ndelik. Aku mau nek ngati dingerteni wong pirang-pirang, aku njaluk dingerteni wong loro wae. Sopo? Kakang Garwaca karo karo Kakang Antarjo. Lho, wigatine ngopo? Lho kae iso digunakake. Kakang Garwaca kon cilih sendoto cakra, Kakang Antarjo kon duwe donya golek cupu gambar jagat. ora bakal lakon kalah karo Kakang Stijo sik tonyuk sengit aku susu iya piye nyet lah rak bales to aku wis ngerti kok kowe nek karo aku iki mesti ngono kuwi nek nek kelek kowe mesti gendeng nek kelek ya ben wong padha-padha petuk kowe kok wis aku tak ngundang Kakang karo kanca kantor Jo entuk ora entuk wae nek iso ngrampungi karya nek ora iso ngrampungi karya aku uga dadi adine Kakang karo kanca kantor Jo Ya nek pancen niate kaya ngono sakaremu, ya wis. Tak undangi. Lah ngundang piye? Lho tak SMS e senang wae. Nomere? Nomere sapa? Nomere Kakang Haru kaca piro? 081 Terus kosongnya ping 8. Ora tau metu babar blas ya. Ora tau metu. Wah. Jitu ya ora metu. Ora. kowe malah rembug apa kowe? Wis gek ndang cek cekat aku nek jagoan karo wong rada kurang iki wegah. Aku nek jagoan karo wong kurang saun iki ya mo. Mula tak cobane tak semedi. Waduh, antasene kok semedi? Wah, ngece. Delon to nek ora percaya. Coba coba kaya ngapa? Eh. Tan samar pamoring sukma sinukmaya winaya wing asepi. sumimpen telenging kapu oh matek aji pameling nenggih Raden Antasena cumara saking dirgantara milah blegak saking bumi kang raka kekalih Raden Gatotkaca tuwin Raden Hanantarja semedi, aku ah, ora mandi. Endi? Endi Kakang gak kocok Kakang Tojo, jarine teko ki endi? Ora ana wong tak slathak sirahe dhewe. Kowe iki senengane maido gawe mangkel atine wong tuwa. Loh, aku ora gawe mangkel, ning sing dadi bukti nyatane endi wonge? Kowe nuleo, nuleo. Nuleh kon ngopo? Nuleo to. Tak sawuri lho. Iya, iya, iya, iya.